Si ens la mà, bon dia, Empordà. Bon dia, gent que escolta no la Vilamalla per internet, per la ràdio, pel mòbil, pel, per allà on sigui. Per pel Facebook, bon, arreu, sí, bon dia a tots. Avui tenim aquí convidada l'Antònia, que som benvingut. Buenos días, Antònia. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Ya sería hora que viniera, que vingués, Parlem en català, Sí, eh? Sí, está de vacaciones. Perdón, es que ahora he perdido un poco el hilo yo. Molt bé. A l'altre cantó tenim la nostra companya de llençar Tu mateixa, va, presenta't. Carlota, presenta tu mateixa. Hola. Hola, tenim la Carlota de Llençà, que està aquí, ens portarà també coses molt maques i molt interessants. A la més a l'esquerra tenim el deportista número 1 i futur, eh, no vull dir-ho TV, en Dani. Bon dia, Dani. <laughs> Bon dia, Guillem. On vas en dos micros? En dos. en dos. Clar, clar, un que tot se puja. Tot se puja. I aquí tenim Aquí tenim en Jordi, l'home de la Cuqui. Hola, benvolguda, estimada clientela. Feia temps que no ens veiem, eh? No, que ens bueno, escoltàvem. Molt dia, bon dia a tothom. Ja hem començat el programa i avui és Venga. el programa número 179. Eh, 100, ah, 179. Ja? Sí, sí, 179. Festa de Vilamalla. Doncs començarem eh, amb el nostre programa, comencem ja amb la cançó de sempre, que és aquesta que diu ja... maco, ole. Ole. Ja surt el sol, xuru, xuru. Sí, sí, ja ha sortit el sol, l'altra vegada ha sortit el sol, i aquí avui el nostre estimat i venerat en Dani ens llegirà a continuació els Sants. També volem dir que intentarem gastar una broma amb una persona, una, una broma que sigui una mica senzilleta, i si de cop i volta traiem el programa i truquem amb aquesta persona, vull dir que no... Tot segueix el mateix programa, tot segueix el mateix ritme. Dani, quan vulguis, el Sant, són teus. Va, don Morà, pio, pio. Ai, no, don... <laughs> bueno, avui ha sortit el sol a les 8 i 11. Uh, eh, avui dissabte, 22 de, de gener, és Sant Vicenç, mm, també és Sant Anastasi Monjo Màrtir i Sant Víctor Màrtir. Ai, que bé. virgen o no? no. ¿El santo mi no. primo? El santo tu primo. Ah, tens un... El Vito, sí. Ah, El Vito mi primo. Més, més, demà. Més, més. Demà diumenge, dia 23, eh, surt el sol també a les 8 i 11. És el tercer diumenge del temps ordinari i és Sant Ildefons. Val? També és eh, Sant Francesc Gil Eh, eh? eh? Sant Francesc Gil de... Ja, ja ho has dit, ja ho has dit. Eh? eh? De Federic. Eh? D'un, d'un? De Federic, dominicà. Ah, és I Martí. dominicano, tío? Dominicano, dominicano. Oh, el, oh, Dominicano. <laughs> eh? i el sol es pondrà a, a les 4.55. No, a les 5.55, home, que vas, tu te vas una mica despista. Vaig una hora traçat, ¿no? Déjalo que se vaya cuando quiera. Hombre, claro. Pobrecito. <laughs> que sí. Ah, creo que està a Canàries, aquest paio. Home, una hora abans. Una hora abans. A les 5.56 hem quedat. Doncs ara sí que es posem una mica d'atenció tots. Vaig a fer una trucada, la podem sentir, aviam si tenim sort, eh? Aviam si, si tenim sort i la podem escoltar. No digueu res i trucarem de, de seguida amb una persona, una broma, aviam què passa. Ja estamos con el cachondeito. el de Movistar. Ho estem intentant i ens diu, o no sé si us en diu, diu, opció incorrecta. Opció... Però ho tornem a provar. preu, no es mogueu, eh? Clar. Has marcat al revés. está, Basilio. ¿Cómo? Basilio está. Se equivoca, aquí no hay ningún Basilio. Eh? Perdón, perdón, perdón, perdón. Adiós. De, de, moment, de moment en Basilio... No hi és. En Basilio no, no hi és. Arribat, no? De, ara, eh, abans de fer el temps, la vaig donar a repetir una altra vegada. Torneu a ah? tornar? Ah, torneu a provar. Vinga. Podeu parlar, però quan jo faci la senyal no, no parleu, eh? Vinga. Aviam hem ha arribat en Basilio, no, ja? A ver si el Basilio ya está ahí. Bueno. Eh, eh, ¿Dónde estará Basilio? En su casa. En llamada. Este es la fiesta, mozo, la fiesta Vitamaya. Callao, callao, ¿eh? Bueno. Mensajes nuevos. Y hoy ha recibido una ah. llamada. Mensaje número uno. Cuerga que está el buzón puesto. No, no, bueno, ya. Hola, ¿está Basilio? Me acaba de llamar que si está Basilio he dicho que se ha equivocado. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Qué número tiene usted? ¿Qué número tengo yo? Porque acaba se de llamar. 66, 34, 24, 603, ¿no? No, 24 no. Ah, 63, 42, 46, 03. Perdón, señora, ¿eh? Venga, adiós. Disculpe. Dios, que al final se va cabrear, eh? Bueno, pues ara lo deixem una mica. Sembla i... que no ha arribat, no, que es en Basilio? No, no, que, que no ha arribat. I... On deu ser el Basilio? Ara, d'aquí un moment, em sembla que es, que es cogui la cosa, no? Sí. D'aquí un moment... Ai, que, li... riza. D'aquí un moment li posaré... Ah, qué risa, me se salen las lágrimas y todo de tanto reírme. Sí, no, va, ¿qué me has de preguntar? Vale, vean, vean, yo tengo una pregunta per vostè, jove. Digue'm. Sabem la temperatura que ens ha fet fins ara, però no sabem quina temperatura serà a partir d'aquests moments. Bé, doncs, eh, estem a la setmana del barbuts i el temps ha canviat totalment. Ah, ja ho veig, el Dani ja ho veig. Sí, sí, està, tenim aquí una colla de, de noies molt guapes i tios molt ben parits, això vol dir que el temps canvia. Todo, Què ha passat? Todos en bikini con la calor que hace. Ah, què ha passat? Doncs ha passat que l'anticiclo que teníem al cim s'ha retirat a les Illes Britàniques i ha obert una corrent d'aire polar directament del Polo Nord que baixa en picat i és un aire continental, continental vol dir que aquest aire fred travessa tota Europa i es refreda molt, o sigui que Europa tindrà una onada de fred i Espanya també molt forta. A l'arribar aquí a Catalunya aquesta, aquest, aquesta tramuntana o aquest vent que, que ve directament del, del Polo Nord doncs el sec continental ens arribarà seca, per tant no tindrem, no tindrem precipitacions de moment aquest dissabte i aquest diumenge. Al xocar aquesta massa d'aire fred amb el mar doncs fa que com que el mar està molt càlid fa que es formin borrasques al Mediterrà. Aquestes borrasques mm, d'aire càlid i aire fred barrejada portaran nevades fins a la ratlla de València, Tarragona, pot arribar la neu a cotes molt baixes. No solament aquí, sinó també es formarà una altra depressió a la dreta d'Europa, diguéssim, als països balcànics, i uh, per això es, uh, tindrem aquesta connexió d'aire fred i aquesta borrasca té d'afectar bastant la Mediterrània, però la Mediterrània, diguéssim, diguéssim entre el Mediterrani i l'Adriàtic, aquesta borrasca et portarà té molta fred i molta neu. De moment, entrada d'aire polar, molt forta, és una, una borrasca molt forta, estigueu al tanto perquè us heu d'abrigar bastant, haureu de tenir llenya a casa, tingueu tot a punt perquè l'onada és molt forta, les temperatures baixaran entre 8 i 10 graus del que teníem ara, Gelarà fins a la ratlla de la costa. Dissabte i diumenge és quan la tindrem més forta l'entrada de fred. El vent és que sigui molt fort, però serà gèlid, serà totalment gelat, i això durarà entre 10 i 12 dies. Per què durarà aquests dies? És l'hivern i toca doncs, tenir fred. Aquestes borrasques que tenim, una al Mediterrà, al nord i l'altra a l'Adriàtic, mica en mica s'iran moguent, iran arribant quasi, quasi a les nostres costes i és possible que la setmana que ve, aquesta, tinguem alguna sorpresa i pot inclús quedar blanc de neu. O sigui, la neu podria arribar arran de terra. Segons el que diuen els tècnics i els mapes, és una onada fred com la que vam tenir fa 5 anys enrere. O sigui, res veu amb l'any passat, sinó que serà moltíssima fred, sec en principi i eh, a poc a poc, que mica en mica, irà pujant una mica aquestes bordesquetes del Mediterrà i millor arribaran a portar neu a la, a la part del Canigó, a la muntanya, que apenes n'hi ha. Ja si tenim sort i es poden empanar les pistes de neu i de pas ens en arriba una mica que pugui deixar-nos la terra ben preparada com va ser l'any passat. Per tant, abrigueu-vos fort, eh, els que siguin a llançar i tinguin un pis que els hi la tramuntana que tanquin les portes, mm, Dani porta la bufanda. La bufanda. A Jordi, I a Garriguella què? Jordi agafa't amb l'abric, amb el biqui, ben agafat, que farà molta fred, i, i, i sé, Antonia, ah, esto no es Andalucía, eh? Esto no, no aquí hace mucho frío ya y yo lo que no aguanto es la tramuntana. Imagínatela con nieve y todo. ¿En Andalucía vale. no hay tramuntana? No, hijo, no, eso no, yo no sabía lo que era hasta que llegué aquí. Pero nieve sí que hay. Andalucía. Nieve, pero yo estoy en la sierra. La sierra eh, eh, no hace tanto, tanto eh. frío, ¿no? En Huelva, hijo, que no te ah. entera de nada. Ah, vale. Doncs abrigueu y i el tant esta aquesta setmana serà la semana serà la setmana més freda d'aquest hivern. No una semana, no, durarà aproximadamente unos 15 días, digue'm. No que llame ya a las chicas esa. Bueno, pero primero que acabemos de... De, de, el tiempo. De hacer el tiempo. Ah, vale, que es como, ah, ha cabreado. Sí, ya, ya, hemos hecho el tiempo. Temps fet, vale? Ja està fet el temps, ja. està ja. fet el temps. Nos, nosaltres. Ara què toca? Ara ens doncs toca, no sé... No sé. Doncs mira, ara toca plegar d'aquí del temps i podríem fer una cosa, podríem, ja que tanquem eh, la plana del temps, o sigui, la, hem tancat ja el temps, no? El temps ja està tancat, doncs ara podríem fer una altra cosa, podríem... Obrir... Ara podeu tancar el temps. Podríem anar a obrir una altra plana i... Anar Tanquem el temps, doncs. Sí, eh que sí? altra... Agafa la clau, Jordi. Sí, podríem anar a una altra plana i, i intentar doncs, connectar aquí a veure... A, a veure, a veure què passen aquí amb el llamp, si, sí, si, sí, si sí, tenim aquí. Encara no has tancat el temps? Ara s'ha tancat el temps, Ai, home! home! Ara! Gràcies a Déu que s'ha tancat el temps, home! Vilamalla, Festa de Sant Vicenç 2011. Dissabte, 22 de gener, tarda, a partir de les 3 de la tarda, torneig local de petanca Sant Vicenç. A les 7 de la tarda, concert. A les 11 de la nit, ball de nit. Actes amenitzats per l'Orquestra Gironda. Durant tota la tarda, circuit d'infables al pavelló municipal. Diumenge 23 de gener, matí, a partir de les 11 del matí, programa de portes obertes de Ona Vilamalla. Hi haurà regal per a tots els participants a les 12, a les 12 del migdia, festi solemne amb orquestra. I tot seguit, sardana i vermut i pica-pica popular. Tarda, per la tarda, a les 4 de la tarda, partit de campionat de Lliga Primera Territorial de la Malla Futbol Club, Escola F, Bols de Toscacer. A les 6, a les 6 de la tarda, concert i seguidament ball, de festa, actes amenitzats per l'Orquestra Salvatana. Durant tot el dia, circuit d'infables al pavelló municipal organitza la Comissió de Festes i l'Ajuntament de Vilamalla. No hi falteu, amics. Us hi esperem a tots. Molt bé, Carlota, irem? Pot etre. I hem d'anar-hi, no? Pot etre. Dani, sí, ¿no? Jordi. Sí, a Yo Antonia. yo sí que iré. Sí, jo, aquí estaremos todos. Jo el que, jo el que vull anar a sentir és... és no, hi, que, no hi cabrem. Jo vull anar a sentir l'orquestra aquesta tan bona, la Salvatana, eh? Sí. Sí, sí, és molt bona. Fot sí. De, sí, de què té gust? De Salvatana. Sí, ah, sí, sí. Endevina on té la Salvatana, aviam. La Salvatana és una... Eh, a què no saps tu què és una, una salvatana? Una salvatana és una orquestra. No, no la salvatana, si hi una salvatana. No sé el que és una salvatana. Una... Jo, jo tampoc. Jo tampoc. Jo Algú sap? El dissabte a les 12 és com fa l'ofici, eh? A quin ofici? L'ofici solemne. Ah, l'ofici solemne. Voleu que us canti un quirie? Sí, vinga, va. Va, voleu que us canti un quirie? Va, canta, vinga, canta el Kyrie Ellison. Kyrie Ellison. Ho fem bé, eh? Sí. Sí, jo canto també, estaré va. cantant també. Uh... Vinga, va. Els, de, els del temps i alguna més estarem amb la Salvatana cantant a les 12 del migdia a l'església de, de Vilamalla. I després, eh, això, això l'orquestra és a les 12 i el concert és a les 6 de la tarda, eh? Concert a les 6 de la tarda a a tots. No t'han cantat mai, tu, un... un... un Dominus Bobisco? Sí. I un Eco Espíritu. Carlota, canta'ns una mica de missa, oh. va, tu que és cantant. No. No? Sí, no sent res. No, no, no sap no. Ni, ni el pater nostre, no res de res. Eh? No. Aviam, digues amén. Amén. Ara digues així, fent música. No. Amén. No, no ho he dit bé. Amén. Vale, deixem-ho estar. Uh, aquí, sí, anem directament ara, ja hem fet la festa de Vilamalla, uh, anem-hi tots, serà una festa molt bonica. Crec que el diumenge, o sigui demà, hi ha un programa especial Sí? que diu que faran un regalet a la gent que hi vagin. Especialment especial? Sí, sí, sí. Uh, aviam si m'ho confirmen. Hi ha un ah. programa especial di diumenge a les 12 del migdia, de ràdio? Sí, sí, evidentment, Guillem. I, i, i, i regaleu alguna cosa? Doncs regalarem a tots els participants un regal sorpresa. Un regal, sorpresa? un regal sorpresa? Però que, evidentment, doncs, serà un regal important. Important. I doncs hi haurà un programa doncs, tot el matí, doncs en passaran diferents personalitats i diferents entrevistadors i entrevistats. Intentarem fer una trucada, ja que a mi em toca treballar. Jordi? Doncs... Dani? Sí, home, sí, home jo, jo, jo vindré si vols. Claro, tú llamas por teléfono solo para regalo, ¿no? Claro. Esto no se vale. No, no, però, ha dit que tu tonqui vingui, no tu tonqui truqui per telèfon. Bueno, ja ho sabem, això que va, va així. Mira, mira, mira, mira, mira. Toma! Hem d'anar a la peixateria. Vinga, va. Vamos allá. Ui, un índio. Ui. Uh! Carlota, aquesta sí que la saps, no? Sí, i tant. Eh, és la, és la que més canta. És la, la saps aquesta cançó, no? De, de, del... Duida, duida. Duida. Anem a la peixateria? Va. Són amics teus, són de, de Llençà. Eh? Ah, sí? Sí, nando de Llençà. Ja què ens diuen, ja què ens diuen la peixateria? Excepció, que és en Benet. Els millors de Garriguella. Sí, tu et tornem història d'en Benet? No. En Benet va ser alcalde. Eh? Ah, la repetirem una altra vegada perquè s'ha tallat una mica aquí pel mig, ja? Tornem, a començar, tornem a començar, eh? Ja. Avui veig que tens un client d'excepció, que és en Benet. Els millors de Garriguella. Sí, tu et tornem història d'en Benet? No. En Benet va ser alcalde. Eh? ja, alcalde, què més? Alcalde, eh? Sermós. Sermós. Fuster. Fuster. Jutge. Fiscal. Sometent. No ho sigut tot, eh? o sigui que és un tio... Eh, després, per mm, voluntariat de la Generalitat, que aquí tinc un fullon així gros. déu nhi I encara em deixo la meitat de les coses. Doncs la meva està molt contenta. Eh? Oh, la dona està contenta per poder dormir amb un arcalde, amb un jutge i tot. <laughs> Hòstia. Bueno, què has comprat avui de peix? Mira, peix bo. Va, quin peix és? Aviam, què has comprat? Uh, Calamars i Llucet. Calamars i Llucet. I com ho faràs, això? Ah, no ho farà la dona encara, la dona està fotuda, però encara ho farà. Escolta, tu què fas més bé, el calamar o el Llucet, Benet? <laughs> el burro és el rotllo. Oh, oh. bueno, què com va el peix? Barat. I t'agrada el que va el peix que té? Fres. Tenim possetes de collons aquí. Si val la pena, tenim pau per aquest poble. Ah, una persona, si, si aquest que et serveixen amb mala cara fan sempre que saben que estan emprenyats aquí vens i encara que estic segur que tenen els seus programes ells et fan la mitja rialla i que això si vol li tallaré li netejarem aquest peix el que faci falta això fa anys que no tenim no, ja ho sé que em plau fa dins que neteja el peix sé que neteja el peix collons s'ha de fer no? s'ha de fer sí, home. tu i has fet bon pes Manet? sí, sempre bon sí. pes i bon preu estàs molt clar, o què? molt bo <laughs> això és un personatge eh? estàs molt bona persona això sí que ho bueno Manet, doncs digue'ls alguna cosa a la gent que escolta en Ràdio Vilamalla sobre la peixateria s'ha de comprar La faceteria és qualitat, netedat i bondat i molt ben tracta dels clients. I ja n'hi ha per acabar, parla'm de la faceteria. Home, la faceteria ja són gran, no ho pas apreciar, però simplement eh, és un Bueno, va, ya, ya, ya me sacaba la pescadería, no? S'ha vendido el pescado. Dani, explica'ns alguna cosa, Què vols que t'expliqui? El que vulguis. Carlota, explica'ns alguna cosa. Que, qui són? La Carlota i en Dani són, eh? Jordi, són. Sí, tu, són. tu també hi ets, no? Sí. Hola. No, eh, aquest es nota. Hi som es nota hi és. Eh. Vinga, jo vaig a fer una pregunta a l'Antoni. Eh. Ja, ja sé què li passa Vinga, amb, amb a el Dani. Ja, perdona, perdona. Ja sé què li passa amb el Què Dani. li passa al Dani? Que, que parla per muts. Ah. No, no, no. Jo estic escoltant a l'Antònia. Ah, bueno. I la Carlota? No ens diu res avui? No, la Carlota avui té angines. I tu, Jordi? <laughs> jo, com sempre, com una cabra. Ant Digam Dígame usted, hijo. A ver, tu que, a tú, Tu, que vives en, allí por las A ver, hijo. ¿Allí también tenéis eh, muñecas Barbie? Sí. ¿Ah, sí? Sí, también. tenemos la Barbie andaluza. Ah, la andaluza. ¿Y, ¿Y, tú sabes, ¿Y tú sabes una mujer cuántas Barbies tiene? Una mujer cuántas las que se pueda comprar. tiene la, la, muñeca. La muñeca. Tiene la Barbie. La Barbie. Y tiene la chochona. Anda, hijo, pero que te deja la barriguita! <laughs> La madre que te parió. <laughs> Hola. Es que tenías que ser catalán. Que l'Antoni, eh? Escolteu, aneu fent una mica de comentari i ja hem, sí, ja hem sí. acabat de fer la broma amb aquesta, amb aquesta persona que és una noia molt simpàtica de, que es diu Maria, que és de Llençà. La Mari Ramírez. La Mari Ramírez, que és amiga tuya. Sí. I ara eh, la trucaré i, i quan li gastem la broma mirem de tenir-lo un moment aquí, ¿vale? Podeu parlar, podeu parlar, dieu alguna cosa Quan jo us faci el senyal... No hace eh? la senyal eh? de la Santa Cruz, para que no hablemos. <laughs> le agafé el teléfono, no. Sí, se lo coge, pero se va a cabrear. Esta muchacha ya lo verá cómo se cabrea. Y cuando le haga cantar ya no te digo nada. Ya verá? Cuando, cuando pregunte si ha llegado Timoteo no sé qué a Basilio. <laughs> no reíste en el micrófono. Callao, vale, callao, callao, callao. Durante dos. Vale. Ya no digo nada. Callao, ¿eh? No digo más nada. Más nada. La música. La música. Sí, diga. Hola, soy Basilio. ¿Alguien ha llamado pidiendo por mí? Pues no, porque usted me ha llamado ya tres veces preguntando por Basilio. <laughs> Mari, Mari, no cuelgues, que es una broma de una amiga tuya de la radio. No cuelgues, ¿eh? ¡Hostia! Mari, ¿cómo estás? Bien. Estamos en Radio Vilamalla. Sí. Y entonces hemos gastado una broma y te ha tocado a ti. Hablando esto de... Pero ahora, mira, nosotros hacemos un concurso. ¿Sí? Es una amiga tuya, luego te diré quién es, ahora no, ¿eh? Vale, y hablarás vale. con ella porque está aquí. Jo, vale. jo em dic Guillem, sóc de Garriguella, vale? Vale, sí. Eh, doncs estem fent un concurs... Parles català, tu? Bueno, sí, lo entiendo un poco, pero prefiero que me hablen mejor el castellano. Bueno, fem un concurs i eh, preguntem cada setmana a una persona i a la que l'encerta a final de mes hi ha un premi de 5.000 euros. Però, mm, o sigui, a, ens ha de cantar una cançó. ¿Que tengo que cantar una canción? Sí, m'agradaria que es cantessis Mi carro. ¿Mi carro? Entraràs en el, en el, en el concurs que fem de 5.000 euros, sí. ¿Y cuál, ¿Y cuál la tengo que cantar? Mi carro, sí, sí tu mateixa. Pero però no me la sentera. Ah, no diguis un tros, dona, va. Mi carro me lo robaron Anoche mientras dormía. Un poco más fuerte, por favor. Es que estoy en la calle. Bueno, pues <laughs> <laughs> la sí. de que me escuche. Venga, va, que iba bien, le va bien. apunten, apunten, no hay. Todos jurado, va. A ver, un momento. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. Mm, no tan deprisa. Mi carro me lo robaron anoche mientras dormía. Así, sí, claro, claro. mi carro? ¿Quién lo sabe? Muy bien, pues ahora. <laughs> Oye, ya estás, estás en el bote. ¿eh? Ahora te, voy a presentar a mi amiga que se llama Antonia. Sí, la Antonia. La Antonia, espera. Un, momento, por favor. Yo soy Jordi, miembro del jurado. Le, voy, a decir que si no le toca a los 5.000 euros, sí que puede entrar en un sorteo una máquina de pelar pipas. Bueno, bueno tenemos que comprar pipas para pelarlas. Bueno, <laughs> o las puede comprar peladas si quiere Bueno, claro. Bueno, Antonia, Antonia, te paso a tu amiga la Mari. Mari es muy amable y ha sido muy simpática estar aquí con nosotros. Te paso a Antonia. Mari, muy buenos días. Hola Antonia, ¿qué pasa? ¿Qué haces, hija? Pues mira, que comprar pan con mis niños para darle el potaje. <laughs> muy bien, hija. ¿Qué te ha gustado la broma que te han hecho hoy? Uy, me ha encantado, pero menuda, ¿eh? Estás cabreado, eh, Con el basilio, tres con el basilio. Ay, qué ver gente esta, que tan han tenido un cachondeo aquí. Vaya, vaya. Vaya, hija, ¿y ahora qué estás haciendo? Pues mira, estoy en la calle, voy a comprar el pan y a darle de comer a los niños, que tengo meto ir a un cursillo. Muy bien, hija. ¿Cómo ha ido la entrevista hoy? Muy bien, muy bien, muy contenta. Ya, ya, ya, ya lo hablaremos. Muy bien, muy contenta. Bueno, Mari, Mari, ya, ya vale que el tiempo es oro. Un besito, llámame, ¿eh? Vale, guapa. Yo también. Ten cuidado y cógete, cógete, cógete, ¿eh? Sí. No te cojas, no te cojas, ten cuidado cuidadito. Mari, vaya niño, que comen y todo. Sí, claro, tengo uno de 10 años y dos de, de 7. Entonces eres muy joven, ¿eh? Oh, ¿Cuánto me echas? Te echo 36. Pues mira, a el puto clavo. ¿Sí? <laughs> sí, sí. Oye, ¿y estás separada también? No, no, estoy casada. se ¿Cuándo te separas? Bueno, no lo sé. Espérate de ah. aquí al 2020. Si lo dices, al ambiente que estamos aquí hacemos los viejos. Sí, claro. Si puede ser el 20 de este mes, vale. Bueno, pues ya lo miraré, ya te diré algo. <laughs> Venga. Ah, Venga. Mari, un beso, muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias. Adiós, hija, Adiós. Adiós. adiós. adiós. adiós. Ai, que risa. Hem d'anar a les notícies, eh? Hem d'anar a les notícies. Vamos. Què, està bé o no? Sí? Anem a les notícies? Anem a les notícies del de Notícies, ara quines notícies hi han? A Girona Notícies? Sí, ja hi som, ja hi som, va. Notícies del Girona. Notícies! Vinga, ja som la notícia del Girona Notícies. T'ha tocat. Vinga, va. El pressupost de la Generalitat el 2011 serà un 10% inferior. Oh, pobre. Però si diu que és el 2011, per què ha de ser un 10%? No podria ser un 11? No, no, ha de ser un 10. Per què un 10? Perquè és inferior que 11. Però si aquí posa, posa 11... Man. Dos... Ah, ah. ah. Sí. <laughs> Vale, això qui ho ha dit, això? Aquest és moro, aquest diu, admet que... I què, amb què posa aquí? Admet? Admet és moro, no? <laughs> Admet, d'admitir. Admet, ah, ah, perdó, perdó, perdó, sí. Qui, qui és aquest que ho admet? Que no tindrà els 100 primers dies de gràcia que marca la tradició. Oh. I oh. això qui ho diu? No sé. En Mas? Un menys. En Mas març. O sigui que eh, Menys. el, el, 11, el 2011 un 10% menys. El 2012 un 11%. Clar, i el 13 el 12, 12 el 12, 14 el 13. sí. Bona Ah. notícia. Més notícies, més notícies, més notícies, més notícies. Va, t'ha tocat. Ves, Va. ves, ves, ves. Inauguració de l'escultura Afany de Bonaventura. En són. Et sona? I, I no pot ser mala aventura? Bonaventura en sona és un... És No, un és bon, és bon. És bon, és, Ah, és és, bon. és un escultor eh, d'Empordanès, que resulta que ha fet una escultura molt interessant eh, aquí diu eh, a, a tocar el Jai jack e de, de Sant Pons. A tocar el Jai Jack e de, sí. de Sant Pons? Sí, de Llobregat. No, de Llobregat no, de Girona. De Girona, hijo. ¿Eh? eh? El Jai Jack e de Girona. i tu com sabes? Porque yo tenía mi sobrina que jugaba al básquet. ¿Ah, sí? Claro, La chiquitita, hijo. la chiquitita. La chiquitilla, no paraba para arriba, para abajo con la pelota. ¿La barriguita? Sí. Vale. Eja. Més notícies, va. Anem a Figueres. Què passa, Figueres? Ui, Figueres està revuerto. Santi Vila és és nomenat president de la Comissió de Control de la CCMA. I això oh. què és? Pues la CCMA. Oh. Ah. La secreta. De tota la vida. Dani, tu saps algú de la CCMA? Oh. Ah, de la què? De la CCMA. No. Em sembla que és la televisió i tot això, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no pot ser? Podría ser. Podría ser. ¿A sí? Uh, Sevilla, nos vamos a Sevilla. ¿A tu pueblo? Vamos para el pueblo, hijo. Digo, el Betis le infó 3 a 1 Es eh, igual, que esto no lo diem. Avall. ¡Viva el Betis, no te pierdas! ¡Hola, mi Betis! Fuera, fuera, fuera. A los deportes vienen más tarde, ¿eh, Antonio. Aunque pierda. Vale, gracias luego. eh, que, mm, ah, eh, Catalunya, mira, Catalunya, diu Albert Rivera, Ah! Qui és aquest? L'Alberto Rivera. Sí, sí. L'Alberto, hijo, ah, l'Alberto. L'Alberto o l'Albert Rivera, o sigui, li preu dir en català en castellà. Ell... No, ell és Alberto sí, Rivera. Sí, Rivera. Sí. Ell és es diu, es fa anomenar Alberto Rivera. Rivera, sí, Rivera. Rivera bueno, que... li passa a l'Alberto? A Alberto diu, el vic... Eh? El victimisme sí. ha acabat i ara toca governar. que s'ha acabat el jugar, ara va a treballar, ah, que és lo que tiene que hacer. Ah, ah, ah sí. Ah. Uh, aquesta no la sé llegir, jo. la pots arribar a llegir, aquesta? Que els el Dani. No, que estic massa. <laughs> Estadístiques 2010, xifra records d'usuaris al Telecendre Núria d'Olot. Ah, ah, ah. El, el, el, el, el, el telecentre, què és això? El telecentre, collons, hi ha, hi ha, un, hi ha un bon... una, una tele que hi ha centre? Sí, sí, sí, la, ah. la, la, la telecentre. Ah. ah, pues si ara no se puede fumar en ningún sitio. En la tele sí. En la tele sí. Ah. Eh, eh, dentro de la tele. Que hijos de puta. Més, diu Catalunya, i l'Artur Mas diu farà el París Ricard de... Eh, amb coma. No, no. No. En com, no. en com el fotrà? Diu, Artur Mas ha rebut el pilot guanyador del Rally Dakar, Marc Coma, Ai, ah. ah, hijo. Ah, ah, ah. Sí. Sí, sí, es veu que um, ara va, uh, vol fer ratllis també. I, i, I no pot ser amb en punto? Amb en punto. Tu has estat a provar una vegada? I seria punto i coma. Sí, tu has estat a provar una vegada? Alguna vegada sí. I el meu avi te havia estat, sí? i tant, sí. sí, sí I sí. com ho saps? Perquè m'ho havia dit, una Qui? vegada em va dir que estaria per bou. El meu avi, que vinat per bou, sí. Ah. El, coneixeu per bou? Sí, és molt bonito. Sí? Què sí. té de, Què té de bonic? Que té bonito que està lleno el agujero. De Burejo. Está en el agujero, allí dentro, muy bonita la playa que tiene. Bueno, vale. Y tiene un centro de día muy bonito de los abuelitos, que yo he ido a hacerle rizoterapia. Ah, sí. bueno, la lástima fue que se me murieron dos días de la risa, pero bueno, parte de ese incidente... Oye, el, Dani y yo que som més necessitats, ¿No em una mica de, de, de, de rinoterapia Después lo hago, pero ya os dije que viniera a hacer una gratis una vez venido, esta vez voy a cobrar los dos. Bueno, que pagué allí que esta vegada. Que pagué, él, está forrado, hijo, todo el día vendiendo pila para arriba, para abajo. Y, y, y otras cosas, ¿eh? A saber lo que hace el quillo. Bueno, pues total, que aproveu José Díaz Ruiz per Boenc de l'any. Ah, en, en José Díaz Ruiz. Ruiz sí. Des de quan l'han fet el, el, el, el dia de l'any? Doncs eh, dins de la festa petita de Perbou, que va ser, que va ser ara fa quatre dies, en José Díaz Ruiz Portuenc, de l'any. I, i, i qui ho anava a dir, eh? Portuenc. Eh? Portuenc, no? Portuenc. Portuenc. por, Portuenc. I qui ho anava a dir, eh? eh? Qui, qui ho anava a dir? Què, què vols dir que anava a dir? Qui, qui ho anava a dir? Que aquest no, home... ni ell ho sabia. Per això. No, no, però... li van dir, buen, t'ha tocat, sí. I, i, I qui és aquest eh, paio? Eh, ah, eh, no sé, ara, ara estic buscant aquí en el Google. Ah, diu... Eh, era en por, Porbueno, t'ha tocat. Sí, diu buen. <laughs> diu, diu, dins l'activitat de la festa petita de Parbou, es va escollir els representants del pubillatge El ah, pubi? Pubi, oh. i jo pensava que decía el pubi. No, home, no, és pu pubillatge, home, pubillatge. Pubillatge, i és en mi pueblo, el pubi és el pubi. Vale. Vale, va, ara anem a Sal. Què m'estàs dient? Ara vamos a Sal, vale? A Sal, Sal, eh? Sal, Vamos. Sal a calle. Diu, el govern de la Generalitat garanteix a la guapíssima alcaldessa de Sal la màxima disponibilitat. I, i, de què disponibilitat la Eh, la- L'alcaldessa de Sal és molt guapa. Jo la vaig entrevistar una vegada, em va fer dos petons i vaig dir, m'he enamorat de tu. Vale. Eh? Jo sí, vull dir que és guapa, eh? no és tan guapa com vosaltres, tu, però és guapa. Dia, el dia t'enamora de la mujer. Sí, però va ser un pim-pam. Per tant, el govern li garanteix a l'alcaldessa de sal la màxima disponibilitat. De jo, què? Jo també li... li, li de què? De, de, de, de, de, hi ha més, n'hi ha més ah, aquí. Ah, n'hi ha més. N'hi ha més. Aquest, Abierto 24 sí, hores. Sí, n'hi ha més que li garanteix la màxima disponibilitat. Ah, ja. Uh, espera, que a una per bou. Diu, Antonio Vega repetirà alcaldable del PSUC a per bou. Del PSUC. Ah, sí? Sí, sí, sí. del peix en suc que per vol, vol ser que volem una altra vegada. Antonio ah, Vega. Antonio Vega, sí, no és aquel el Vega. És, eh, ¿Ese quién es? Es, es el primo hermano de un amigo mío. Sí. Ah, por eso lo he dicho. Ah, sí. que és aquell que té un germà que té una gabardina vella. Sí, com ho saps? Hòstia. Aquí tot el món se conoce, eh, en el Empordà. Sí. El català es fa sentir al Senat per primera vegada en democràcia. Ah, sí? Sí. Molt bé, sí. molt bé. Sí, perquè, molt bé. Sí, perquè un, un d'Esquerra Republicana va dir «Collons!» ah, I, i l'altre? L'altre va dir que no es podia parlar en català. Uh, més, més, més, més, més, més, més, més, més... Uh, eh, Uh, uh, mira, pues doncs, no, no parla més de sal, no, eh? Ja no, no, ja. no, no, no en parla més de sal. Ha ah, parlat del sucre. Sí, parlarà del sucre. I tancarem ja aquesta notícia amb aquesta notícia que diu el PP a Catalunya fa referència als actes de vandàlics de sal. Ah, veus ah, com veus, sí. Trivial ja, de sal, sí. Veus com sí que parlar més de sal. Per tant, el PP eh, eh, doncs no li garanteix a l'alcaldessa de sal la màxima disponibilitat però sí que li diu que, que, que es fa la referència als actes mandàlics a salt. I amb aquesta notícia t'acaba les notícies perquè això és un rotllo patatero que no, no, no, no continua. Més tant les notícies. Bueno, fem un minut de pausa, val? Fem un minut de pausa i posem una cançó que la dedicam a l'Antònia. Gràcies, hijo. Que, que diu El vino i el pesc. pescado. El vino y el pescado, ya los de la pescadería también. El pescadilla. A ver si se abre eso. En principio, no se abre. ¿Por qué no se abre eso? El vino y el pescado. ¿Es que no sobra? Tienes que dar play. Aquí, a ver si aquí sí pone play. Ahora. Ahora se Ahora sí. Claro, no le daba play. Sí se oye, sí. Pues no, las quitabas dar pause. Dijo. Ahora. A ver vamos a brindar. Ole. no me dio esta letra cuando yo lo me la nariz. Me gusta sentir en la a ti te suena muy bien también. A mí me gusta beber, remar, soñar, veneno mortal. Si vienes a por mí, soy el niño lombriz. Me gusta comerte la gueta, eso me hace feliz, parece regalí. Tu carne morena me aprietan grito por la ciudad. 또 trucada, tenim una trucada. Escolteu, no digueu res. Bon dia, Pere. Hola. Escolta, aquí som cinc persones diferents. Hòstia, fotis. Cada un et dirà, hola, Pere, tu m'has d'endevinar qui és. Hòstia, no sé. Aviam, primera, primera, hola, Pere. Hola, Pere. Hòstia, Xavi. En Xavi, quin Xavi? No, no, en Xavi. El del futbol. Sí, senyor, molt bé. Molt bé. Segona, segona. Oh, oh, oh, oh, hola, Xavi. Cago en Déu, aquest és aquest, una miqueta més petit i una mica més gran. Ara tenim una veu femenina. Hola, buenos días. Hòstia, aquesta és la que em va enredar una vegada. Aquesta és la que em va enredar una vegada. Antònia. Ja no? L'Antònia. Ah, no, no, Antònia res, tu, de l'Antònia. Antònia. l'Antònia res. Pere, tenim una altra. Hola, Pere. Escolta, com, com és, com és? Que... Pere, Pere, escolta, torn, torn a repetir. Ah, la, can, la cantanta. Hola, Pere. La cantanta. Aquesta, la cantanta. A veure, una altra vegada. Una altra vegada. Hola, Pere. No, no, no és per la Déu normal que fas, tu. no és per normal. No és l'Eli, tu. No, no és l'Eli. Eh, eh, eh, no, Hola, Pere. L'Eli era l'altre, l'Antònia. Espera que en tenim una altra, aviam si coneixes. Hola, Pere. Escolta, escolta, m'està honrant la paciència, eh? Mira que estic plorant, eh? Va, quina... Una pena! Tu calla. <laughs> escolta, has encertat en Dani i has encertat bueno, en Jordi. A veure, a veure, a veure, escolta, escolta. Has, senti... has encertat l'Antònia, però ara te falta aquesta veu. Torna, aviam si l'encertes. Hola, Pere. Això l'Eli, eh? eh? L'Eli. No, no, no, això l'Antònia. Espera, espera, espera un moment. <laughs> Antònia. Torni, torni. Hola, Pere. Hòstia, Déu, tu. Canta molt bé aquesta noia hòstia, pues no ho sé, tu. Digue-li, digue-li, yes. descobreixa't. Hola, Pere, hola, Pere. Però qui ets? La Carlota. Hola, Pere. Has <laughs> dit quantes veus. És la Carlota. No tinc idea. La Carlota, carai. Bueno, ja tenim la cantanta, eh? Sí, i aquesta? Hola, Pere. La mateixa. Eh? No! Ah, no. Nine. Hola, Pere! No, no, Mira, eh? A ver, hijo, te estás eh, liando un poquito. Te estás liando un poco tú, oye, ¿eh? ¿Qué dice? Que se está liando usted un poquito hoy. Me estoy liando porque tengo aquí un trabajo tratando cebollas que es demasiado. Pues no pero usted más cebolla, hijo, que eso no hace crecer a pi. yo te digo, estoy seamos por Bueno, pues, pues, pues no por instant. <laughs> No por instant. Sí. Bueno, pues, y y... Y eh, ah, falta, falta una persona, falta que esté... A ver si sabe quién es esta chica que tengo aquí a mi lado. Aviam. Hola, Pere. Aquesta ja ha sonat abans, eh? No, és la germana de l'Antònia. Ah, ha vingut la germana de l'Antònia? Sí. Germana, ah, hijo. Doncs. Hola, Pere. Encara, encara tinc el ple de conèixer-la. Bueno, Pere... No. Eh... Pues pon la webcam que nos miraràs por ahí. Sí, sí, sí però... molt bé. Pere, doncs, vés-te pelant la ceba tu mateix i que passis un... Eh, escolta, com, com ho teniu per aquí? Molt, molt ràpid, dos segons tens. De... no, no, no, no, no res. Tu, diumenge, escolta, escolta eh... diumenge a la festa, estàs convidat a les 12 del migdia, si vens aquí, a parlar 5 minuts i et faran un regal o sorpresa. Vaig, bé, si puc venir, vindré, el que passa és que no sé per què me'n tinc d'anar. Clar, depèn del que digui la dona, I, ja ho sé. Hi ha un altre, no, no, no, no, és que me'n vull anar amb moto, fot així, depèn del si fa molta però pa, pa, no fa, passa, passa per aquí, Pere, farà molta això, fred. No, vaig per direcció contrària, tu. Farà molta fred, però no farà gaire tramuntana, sí. però farà molta fred, eh? Ja, bueno, la fred també no em preocupa, ja ho saps. Vinga, Vinga. Eh, que ho passeu molt bé tots i el pròxim proper dia ja en parlarem. El pròxim proper dia en tornem a parlar, Pere. Vinga, adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. adéu. Adéu, Pere. Bueno, ja, ja hem tingut en Pere i ara tenim la Carlota, ara ens toca la Carlota. La Carlota m'està agafant el fil, se l'està passant per darrere, se l'està a punt d'enxufar i l'acaba d'enxufar en el seu ordinador. Carlota, tu mandes, tot teu. A veure, posarem una miqueta de música de fons música mística. Dani, calla! Ai. Parlarem una mica de medicina iorveda, una, un, tenir unes mínimes nocions d'una cosa que tenim i no fem servir gaire gens als occidentals. Un llibre que es diu Ayurveda, Medicina Milenària de la Índia, Ah, afirma la segunda cosa. digo, aproximadamente uno de cada cuatro pacientes de los que hoy en día ingresan en un hospital termina por sufrir una enfermedad iatrogénica, es decir, causada por los propios procedimientos médicos. De hecho, las tasas de mortalidad se redujeron en Los Ángeles en 1976 y en Israel en 1973 cuando los médicos estaban en huelga. Realmente, gracia al asunto ah. En su <laughs> ansiedad por, destruir la realidad de la enfermedad objetiva, la medicina moderna ha perdido de vista la realidad subjetiva del paciente y se ha olvidado del precepto hipocrático. es un juramento que fan els, els metges. sí. Hipocrático. Primero, no dañar. por ejemplo la medicina ayurveda ah, trata muchos casos de cáncer És una de les enfermetats que més està creixent i que més problemes dona i, i ells només la curen amb, amb, amb estrictes indicacions de dieta alimentària i medicines naturals um, d'arrels, fustes, herbes, etc amb mel i aigua calenta durant un període de temps relativament curt i amb això el càncer no només desapareix sinó que no torna a reproduir-se perquè van a l'arrel. En el nostre cos explica Iorveda que hi ha cinc el, uh, elements. El que es diria bata, aire o espai, els que dirien pita, foc i capa, aigua i terra. D'això n'anomenen la triodixa, tres bioenergies. Neixen amb una constitució natural equilibrada tots nosaltres de, tri, de tri, tridoixa és, i el desequilibri dels aliments, d'aquests de, elements provoca l'enfermetat. Si tot això està, està equilibrat, no, ja no apareix l'enfermetat perquè el sistema immunològic propi ja, ja funciona. El desequilibri d'això és el que produeix l'enfermetat. La principal manera de diagnosticar aquestes enfermetats del pacient o qualsevol infecció és a través dels diversos pols, en tenim diversos de cada element, i a través de l'iris, de l'ull, com fa la medicina xina també. I sobretot no tracten les enfermetats, tracten a les persones, no a les enfermetats així com borregos. En una de les pel·lícules que es diu Ayurveda, Ayurveda la, l'art de ser, l'art de viure, explica Según los principios de Ayurveda, todo en el universo es medicinal. Las plantas medicinales se explican mediante los principios de Ayurveda y su filosofía. Para Ayurveda, lo que hay dentro y fuera de nosotros forma una única existencia, el microcosmos, el cuerpo en el que habitamos nosotros o cualquier ser vivo. El macrocosmos que nos rodea forman parte de una unidad, tot. El papel del médico es ser simplemente una cinta transportadora entre estos dos. Lo que hace es aportar algo que el cuerpo puede asimilar fácilmente, sustituyendo cosas que faltan en el organismo por otras disponibles en el exterior. En pocas palabras, este es el enfoque que Ayurveda pues, podría explicar para la salud. La medicina convencional etiqueta de multas moltes enfermetats, cuando Ayurveda las está curando de una forma natural – i insistent, insistent, durant un període de temps. Com per exemple el problema de vista per al sucre en sang d'un dels pacients que apareixen al documental i a, entre diversió de casos, ja siguin físiques o mentals, les enfermetats, i un, un apunt molt, molt bo és que moltes estrelles de Hollywood saben els beneficis d'aquesta medicina tan ayurvèdica com la medicina xina i viatgen a Europa i a Àsia per, per curar qualsevol de les seves dolències pels increïbles resultats que, que, que s'obtenen. També la, la pel·lícula documental explica En Ayurveda dijeron desde el principio que los principios primeros factores que pueden provocar una enfermedad es el estrés. ¿Cómo sabían hace 2000 años que íbamos a llegar a un punto donde el estrés sería un factor tan importante? El 43% de la población humana padece estrés y el estrés está relacionado con las seis principales causas de la muerte en los humanos. Se ha demostrado que los médicos son el segundo grupo en Occidente con mayores índices de suicidio y alcoholismo. Así que los médicos que se supone que debemos tratar a los pacientes, explica, estamos más estresados que ellos. Claramente la medicina convencional no dispone de las claves para tratar estas enfermedades. Después, un otra artículo sobre, la Ayurveda explica un, crónicas como la amigdalitis explica que los síntomas de la amigdalitis aparentan ser toda una enfermedad, pero es solo un fragmento de la misma. Y la enfermedad está situada mucho más profundamente. Y el medicamento homeopático ayurvédicos, bien prescritos, los erradica y no es necesaria la operación Porque, sobre todo, es nada a l'arrel del problema. No ocultan los síntomas... amb simples medicaments, tapant el símptoma, traient el símptoma, però l'enfermetat segueix allà. Llavors és despertar i no adormir per anar directament al problema, a l'arrel del problema. I la pel·lícula acaba amb una, una dita molt maca que diu Hasta la diosa del aprendizaje tiene algo que aprender. Tenemos que hacer una búsqueda sincera del conocimiento. Los grandes científicos no son grandes, los grandes médicos no son grandes. Solo aquel que conoce su verdadero yo y su naturaleza es el más grande. La ciencia de la vida conocida ocupa ocupa lo que un puñado de arena. La ciencia de la vida que no conocemos tiene el tamaño de toda la Tierra. La esperanza es la manera natural de lo que nos permite sobrevivir, por lo que podemos descubrir la naturaleza en sí misma. Fantàstic. Com us ha sacat el cos? Dios, me he quedado. como sabe esta niña, eh? Es, es, es apasionante, ver. el tiempo vuela, es apasionante. Luego, eso habría que tratarlo más. Sí, que l'interessi pot aprofunditzar moltíssim que miri la pel·lícula documental Ayurveda, l'art d'existir que la busqui per internet, que és realment interessant i enriqueix molt. Molt bé, moltes gràcies, ha sigut molt maco, eh? Ah, Jordi! Eh, quiero llorar! T'ha tocat, Jordi, t'ha tocat! Tens 5 minuts, Jordi! Vinga, vull, vull, vam, voy pa allà! Vinga. Vinga, aquí estan les notícies estrafalàries. Vinga, diu així. Estornuda y expulsa por la nariz una bala que tenía alojada en el cerebro hacía siete años. ¡Anda ya! olvidó, <laughs> ¿eh? olvidó. <laughs> Ahora vamos a leer las adicciones más extrañas en un programa de televisión en Estados Unidos. Dios, si no eres un poco... es es el programa que ya en los Estados Unidos. Y Dios, si no eres un poco raro, y no tienes nada que hacer en este programa. En mi extraña edición mi extraña edición, solo tienen cabida aquellas personas que son adictas a las cosas más extrañas. Sus testimonios resultan de lo más llamativo porque aquí los protagonistas no son adictos ni al chocolate ni al tabaco, sino a lo que nadie se puede imaginar. ¿A qué? ¿A qué? ver. Mi nombre, mío no, ¿eh? Pero uno, uno aquí digo, mi nombre es Kesha, tengo 34 años y me encanta <laughs> comer papel higiénico. ¡Qué asco! <laughs> Usado. Ay, <laughs> Un coprófago, chaval. <coughs> Oh, oh, bueno. Digo, eh, digo, y así comienza el vídeo de un poco papel. Bueno, lleva provisiones de papel en el bolso. Fíjate, esa buena señora. Algunos fuman mientras conducen que ella come papel <laughs> higiénico. Mm. En el cine no pide palmitas... ella es feliz con un rollo de papel y si quedas con ella para comer, verás que las <laughs> servilletas no solo se para limpiarse, además son comestibles. eso fue <laughs> Risoterapia. Sí, Aquí todo el mundo se ríe. En el caso de Ryan, el aroma chiclet es lo que le vuelve loco. Este joven recoge y guarda en una bolsa de plástico chicles masticados. Y cuando le entra el mono, abre la bolsa, mete la nariz y aspira fuertemente hasta satisfacer su necesidad. A veces inhala con tanta fuerza que su nariz sangra, pero todo sea por el olor de los chicles de colores. Mientras Ray se divierte, sus padres rezan para que deje de hacerlo. Uy, hijo, qué cosa más rara. ¿Cómo se va a el peto, mamá? Nada más que apetece todo el mundo. <laughs> Yo, la mayoría de la gente le gusta dormir en silencio y con la mayor tranquilidad posible. Pero Lori no puede dormir sin su secador de pelo. ¿Será que el run run del aparato le ayuda a conciliar el sueño? Y así ¿Lo tiene encendido? <laughs> Y, así se libra de, ir contando ovejitas. Puede que alguno padezca de insomnio y encuentre la solución a su problema tomando ejemplo de Lori. Uy, uy. Sí, Si hay cosas raras. <laughs> Yo, le cortan el pene a un taxista sin que se entere. Dios. Com pot ser això? Sí. Diu, querían robarle y, le, y cortarle los bolsillos y le cortaron el pene Ostres. i el tio ni s'enteró. Vida d'andante. <laughs> Ah, molt bé, doncs, eh, moltes gràcies. Moltes gràcies i, i ara mm, aviam, no, tinc, no tinc música, jo aquí no, no em deixa entrar la meva música, ja ho has fet molt bé, eh? però tenim, tenim una connexió, tenim una connexió, tenim una connexió en directe i és l'hora dels esports, per tant, eh, Dani, doncs, T'ha tocat, Dani. Doncs sí, el que farem a continuació serà anar a saludar un company eh, de TV3, de Televisió de Catalunya. Ell és en Jordi Sunyer, eh, és la veu dels partits de de la Lliga Delante de segona divisió A a TV3, al canal 33 en aquest, en aquest cas i el tenim a l'altre costat de la fiu telefònic. Jordi, molt, molt, molt bon dia. Hola Dani, bon dia. Bé, eh, un Jordi Sunyer que podem escoltar cada dissabte a partir de les 6 de la tarda en qualsevol partit de, que emet el Canal 33 i avui t'han trucat Jordi per parlar una mica d'aquest Girona un Girona doncs, que en la seva tercera temporada segona A en aquesta primera volta quan encara falta un partit recordem que juga aquest proper diumenge a Còrdoba doncs has pogut sumar 25 punts quina valoració faríem d'aquesta primera volta del Girona, Jordi? Bé, en general jo crec que és eh, una valoració positiva, més tenint en compte que eh, amb la igualtat que hi ha en aquesta eh, categoria aquest any a la Lliga d'Alante, es dona la circumstància que amb les dues victòries dels dos últims partits el Girona s'ha situat a dos punts del play-off descens, que és una cosa que a principi de temporada seria pràcticament impensable, o si més no, no comptava amb els, amb els objectius. El descens està a 4 punts, també ho hem de tenir en compte. Però, en general, és un balanç positiu. Jo crec que Pot haver-hi coses a millorar, lògicament. Mm, si s'haguessin millorat aquestes coses, encara el Girona hauria, hauria tret més punts, però s'han perdut alguns punts a, a casa, que és on el Girona s'ha de fer fort per mantenir la categoria. Es va perdre un partit que es tenia a la mà, per exemple, el dia del, del Villarreal B. Ha faltat després sumar més punts a fora, però vaja, mm, les dues últimes jornades la veritat és que l'equip sembla haver trobat el to, eh, s'han solucionat en aquesta defensa José Serra, Tortolero, Migue, semblen haver-se solucionat, si més no, els últims partits, eh, les llacunes que hi havia hagut en altres enfrontaments. S'ha trencat el malefici que arrossegava en Raül Agné de, de guanyar partits de fora de casa amb la victòria al miniestadi i la veritat és que el, el joc que s'ha oferit l'equip agrada i, i, i és prou convincent, sobretot. A mi m'agradaria destacar la figura d'un futbolista que jo crec que ha estat un fitxatge encertadíssim, com és el cas de Jandro, Uh, jo crec que és un, un fantàstic jugador per segona divisió, un jugador que necessitava justament un equip on es pogués sentir important com a, com a futbolista, on tornés a ser una mica el que es carregués l'equip a l'esquena i pogués, pogués mostrar tot el futbol que té, i, i aquest equip ha sigut el Girona, i el Girona en aquest cas ha encertat a veure que podia ser un futbolista que, que els anava bé i, i així ha estat al cap i a la fi. Jordi, sóc en Guillem, el fotògraf del Girona. Hola, Guillem. Ja ens coneixem. Benvingut, benvingut al nostre programa, Gràcies. dona Vilamalla. El temps hi ha alguna més. Tenim el, sempre tenim al final del programa, fem una mica d'esports amb el nostre company, amb en, amb en Dani. I no, eh, jo, doncs, pues, encantat que hagi estat aquí nosaltres. I jo te volia fer també una, una pregunteta. Sí. Eh, és molt complicat fer un partit de futbol per televisió, tal com fas tu a TV3? Mm, complicat en quin sentit? Tècnic, periodístic... Tot plegat, perquè, és clar no pots anar ni a favor ni contra d'un. Has d'anar sempre a les... S'ha de tenir un tacte molt especial per fer un programa d'aquests, veritat? Home, depèn. A veure, nosaltres, quan fem un equip català eh, contra un equip que no és català, evidentment, Televisió de Catalunya sempre va a favor dels equips catalans. Això no treu que eh, tractem l'equip contrari amb el màxim respecte. És a dir, eh, amb el cas d'un Girona-Celta, posem per cas, per posar un exemple, nosaltres sempre anirem a favor del Girona, però eh, mantenint el respecte de, que l'equip contrari pugui fer un bon partit, tingui bons jugadors i que nosaltres ho puguem dir. És a dir, el, el que no podem caure és en el, és en el fanatisme, en el forofisme i en, i en anar cegament o decantar-nos cegament a, a favor del Girona. És a dir, si hi ha una decisió arbitral que beneficia el Girona però és errònia, nosaltres ho hem de dir. Si el Celta juga millor que el Girona, nosaltres ho hem de dir. Si hi ha un jugador del Celta que fa un gran partit, nosaltres ho hem de dir. És a dir, en aquest sentit, evidentment llavors quan, quan juguen dos equips catalans intentem, hem de mantenir la, la neutralitat al màxim. A l'aspecte de la preparació, tot depèn de cada persona, cadascú té, té el seu mètode, no hi ha cap que sigui millor o pitjor. A mi m'agrada preparar-me molt als partits, sóc molt aficionat a l'estadística i, i pràcticament mm, abans de, del partit de cada setmana doncs, em passo un dia més o menys sencer, una estona al matí i una estona llarga a la tarda, preparant una mica el, el partit, les estadístiques, informant dels jugadors, però vaja, això cadascú té, té el seu mètode i llavors Clar. tècnicament eh, totes les totes les transmissions tenen la seva complicació tècnica. Eh. Hola, Jordi. Jo també sóc sí. en Jordi. Jo també sóc en Jordi. També estic a Ràdio Vilamalla. Molt bé. Aviam, eh, jo vull fer-te una pregunta amb això que, que estaves dient, en referent al, al, a la, la radiació del, del partit. Sí. Eh, mm, eh a mi m'ha encantat molt de, eh, de la manera que ho, que ho dius i de la manera que ho feu, perquè no és que ho diguis, que a més a més ho feu a través de TV3. Mm, eh, això contrasta amb totes les altres televisions nacionals. Contrasta perquè, eh, per mi particularment, quan escolto un partit radiat, sigui qui sigui, el que sigui, encara, encara que sigui el Barça o de l'Espanyol, estem parlant de la primera divisió, aleshores fa em fa fàstic escoltar-los, segons eh, la, la, les, les retransmissions espanyoles. No de TV3, sóc un enamorat de TV3. Mm, Jordi, això és una opinió teva i sí, entendràs sí, que, sí, que sí. hi ha una opinió. Sí, sí. Jo, jo que vivia sí. apunto. Ho dic, ho dic perquè al cap i a la fi tots som companys i el que no... El sí, però no se'ls veu molt el plomero, Jordi, se'ls nota molt i se'ls veu massa el plomero amb aquesta gent. Jo, Jordi, entendràs que no, no em pronunci en aquest sí. sentit. Jo, jo puc parlar per nosaltres, sí. és a dir, puc parlar per mi i, i, I en general i clar, puc clar, parlar per, per nosaltres de, de la manera que, que treballem i de la manera que intentem fer les coses. La resta, mm, a veure, també pensem una cosa, és a dir, Eh, és molt difícil que tu vegis el partit com a... Com a si ets aficionat del Barça, eh, és molt difícil que vegis el partit com a, com a persona neutral. Aleshores, també és factible que alguns comentaris que a vegades es poden fer des d'un de, des determinat punt de vista que vol ser neutral eh, s'interpretin com comentaris que són contraris al teu equip. Mm, jo crec que també a vegades passa això. Ah, Jordi, ja, ja per anar tancant, això seria un debat que donaria per molt, però sí, també podem... això tens raó. Exacte. També podem veure uh, Jordi Sunyer els dilluns al programa Futbol Cat. Explica'ns ja eh, de forma molt sintetitzada eh, com, com neix el Futbol Cat i com, què podem trobar? Tenim, tenim un minut, tenim un minut. Val. Doncs en 30 segons us ho explico. El Futbol Cat neix l'any 2004 perquè és una temporada que la 2004-2005 hi ha tres equips catalans a segona A, Lleida, Nàstic i Terrassa, i des d'aleshores eh, es manté en diferents formats, en diferents fórmules, repartint el temps de maneres diferents, però sempre amb el mateix objectiu, que els equips catalans de segona A, segona B i tercera, i quan podem, els equips més modestos tinguin eh, dins de la televisió de Catalunya un espai eh, el màxim de digne possible, és a dir, el que els, els que el fem serem millors o pitjors, però com a mínim que volem dignificar el futbol català i que, i que ens agrada i que intentem presentar-lo de la millor manera possible, això jo crec que és important. Doncs Jordi, de veritat, moltes gràcies i serà fins la propera. Jordi, mo moltes gràcies. Ens veurem al Camp del Girona d'aquí 15 dies. Fins aviat. Una abraçada. Gràcies per estar una Vilamalla. Adéu-siau. Company, s'ha acabat el programa. Doncs vinga. Antònia, gràcies per venir. Gràcies a ustedes. Adéu. Adéu, gràcies, no, adéu, gràcies per haver vingut. Jordi, per... Vinga, adéu-siau, tu, a mi, i aneu a fer... I a fer